Quédate aquí te conviene. Vamos a dejar que esto pase. Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces. Quédate aquí te conviene. En guerra podemos hacer las paces. Yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces, tú haces. Tantas son las horas me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora. Por si después me ignoras. te atreves también, pero me pones tan mal. Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar. Te conviene y lo sabes, como sabes actuar. Y por más que lo disfrace, yo lo sé interpretar. Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal. Tantas son las horas que yo ni quiero esperar. Te conviene y lo sabes que te quieres quedar. No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar. Presiento que quieres acabar encima de mí. Dime yo para el tiempo. Siempre recuerda que, tantas son las horas cuando estamos solas que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora, por si después me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar. Ahora, ahora, por si después me ignoras. Con confianza le damos hasta el suelo. Un par de copas yo ya sé que puedo. Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero. aunque me mate, solo sugiero no hay más que hablar, dímelo después, Bebé, Ahora hay que aprovechar por si no se vuelva a dar otra vez. No hay más que hablar, dímelo después, Bebé, Ahora hay que aprovechar por si no se vuelva a dar otra vez. Tantas son las horas cuando estamos solas que quiero tener ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar. Ahora, ahora, por si después me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora. J Balvin me Sky rompiendo Tiny. Reggae, reggaeton, yeah, yeah. Como uh, reggae, reggaeton, yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Let's go, let's go.